տաղանդավոր Լևոն Շահնուրը արցակագիր է, հետաքրքիր գրելու ձև ունի, շատ ինքնատիպ։ Եթե 35 գործ լինի, ես գրականագետս անմիջապես կնկատեմ, կհասկանամ, որն է Լևոն Շահնուրի պատմվածքը կամ վեպի մի հատվածը, որտեղ սա շատ կարևոր բան է։ Մարդը կարողացել է արդեն առանձին դեմք ունենալ եւ իր պատկերն ունենալ մեր գրական մեծ հյուսվածքում։ Նա մանրամասն քայլերով, մանրամասն հայաց հայացքի անգամ փոքրիկ հյուլեններով է շարժում իր պատումը, հետաքրքիր վերնագրեր է դնում եւ որպես ամբողջ արցակի մի գործ, որը կարող է գլխարկի պես իջնել, բայց գեղեցիկ գլխարկի պես իջնել իր բոլոր ստեղծագործները, ես վերցնում եմ մեկ գործ, շատերը կարող եմ բերել, բայց մեկ գործ լուսին կերած նորածինը։ Սա կարծես թե առաջնորդում է բոլոր գործերի ամենալավ հատկություններն ունի իր մեջ։ Այստեղ մի նախադասություն կա, որ իսկապես շատ շփորհել է, այս ասում եմ Գերդաստանի պատմությունը կամ սկիզբը Աստծուց է եւ պատմվածքը գնում է այնպես, նա շատ ինքնակենսագրական տարեր ունի, որ իմ պատմությունը Գերդաստանի պիտի հասնի Աստծուն, այսինքն Աստծուն կրող հյուսված, Աստծուն կրող արցակ, Աստծուն կրող պատմված կերպար, հասունություն, ընթացք։ Պետք է կարդալ Լևոն Շահնուրին, մեր գրականության մեջ ես տեսնում եմ նրա տեղը եւ հետքը եւ քիչ չէ արդեն նա գրել եւ տեսնված բաց է, այսինքն նրան նկատել են, ես հետևում եմ եւ կարծում եմ, որ հետագա ընթացքը եւս մեզ շատ հետաքրքիր անակնկալներ կվերի, լավագույն անակնկալներ։ Ինչպես ասացի, արշակագիր եմ 2013 թվականին լույս է տեսել Անդրանիկ պատմվածների ժողովածուն Արարման գիշեր վերնագրով պատմվածներից հրատարակվել են համահավաք ժողովածուններում Արցախ 2013 մրցույթում պատմվածներից մեկն արժանացել է ՎՏԲ բանկի հատուկ մրցանակին 2015 թվականին Հայաստանի գրողների միության կողմից արժանացել է Լևոն Անանյանի անվան ամենամյա մրցանակին 2015 թվականին ռուսերեն խոսք ռուսկայերեն միջազգային գրական մրցույթում ԱՊՀ երկրների տարածքների եւ տարածաշրջանի հետասար ստեղծագործողների Արցախ անվանակարգում երկրորդ տեղի համար ապարգևատրել են։ Իսկ պատմվածքը ներառվել է ԱՊՀ երկրներում տպագրվող համահավաք ժողովածույում։ Համագործակցում եւ տպագրվում է հայ եւ արտասահմանյան բարբերականներում ստեղծագործությունները թարգմանվել են մի շարք լեզուներով։ 2016 թվականին լույս է տեսել ճանապարհորդություն Սիրուց առաջ վերնագրով վեպը։ 2017 թվականին Ռուսին կերած նորացինը պատմվածքի մոտիվով եւ համանուն վերնագրով ֆիլմ է նկարահանվել։ 2018 թվականին գրքերի փրկագինը վերնագրով էսսեն Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության կազմակերպած իմ գրադարանը ծրագրի շրջանակում առաջին մրցանակին է արժանացել։ 2018 թվականին հրատարակվել է Ցավեր բռնողը վերնագրով պատմվածների ժողովածուն Հայաստանի Հանրապետության գրողների եւ լրագրողների միության անդամ է։ Ողջունում եմ բոլորին, որ եկել եք եւ լսեցիք մեզ։ Մնացածը կարդացեք, եթե ուզում եք, եթե չեմ, կարդացեք։ Ես չեմ սիրում ուղակի կարդալ։ Քրիստի, եւ դու գնացիր, մարմինս ճյուղավորվեց, այլասերվեց, ոտքս ոտքիս շոհեց, շուրտս ամփուրեց ապս, դաստակս տարավ աչքերիս, կոպերիս տակավատացի սրանց, դու հեռացար, ուրվականները լցվեցին տուն ու ճոճեցին առարկաների փչացած մասերը։ Երեկոյան կարեջրատանը եւ նրա կազմված կկտոր կտոր քարտեզագրել էին մարմնիս, շուրթերը ծնոտիս, ոտքերի մատները թաթերիս տակ, նրա հեռախոսահամարը թղթին գրելով խմեցի։ Համարի տակ նկարեցի նրա գզգզված մազերը, բայց չզանգեցի, որովհետև իր եղբոր նման վախեցա նրա բանզուրներից։ Զանգելն ավելորդ էր։ Եթե նե որ սացել էր վախս, քանի որ հետս էտե հասկանում էի ինձնից խլված կյանք սերմի գինը։ Քիչ-քիչ կանգնում էի մահվանը տեսանելի կետում ու թողել էի դուրս առանց իմ կամքի եւ հանուն եկողի, որ ինձ բերում էր հեռանալու բաց պատուհանը։ Եթե հացի նման վերջին կտորն է, եթե հացի նման թխվեին ջերմությունը, օդը, լույսը, ցերեկներն ու գիշերները, գետերն ու լճերը, թրջուններն ու ժայռերը, ալիքներն ու նրանց վրա պսպղացող լուսաբծերը, մրջունների միլիոնանոց բազմությունները եւ վերջապես մարդիկ ամեն օր հացի փոխարեն գունդ անեին, зерքերով տրորեին, ու սիրով թխեին խաղաղությունը, ուծե եւ ժամանակ չլիներ պատերազմելու եւ դու սերունդ կթողնեիր որթիս, մեր տոհմածառը կհասներ աստուն իրականում հա հենց եսի գրականությունն է ստեղծվում, անձնական գրականությունը։ Այսօր ու տարածված է, որ եսով էլ գրում ես, որովհետև ինքդ քո հետ ես անկեղծանում ավելի շատ, իսկ թե ինչից է դժվարանում։ Ինչ դժվարություններ կան, այսինքն։ Կան բաներ, որոնք խանգարում են շրջապատում ինչ-որ երևույթ, ինչ-որ իրադարձություն։ Ծխերն է օրինակ ինձ խանգարում, ուզում եմ թողնեմ, ուրիշ շրջապատում կամ երևույթներ։ Ասա ունենում լայնամասշտաբ իրադարձություններ Հայաստանում այս վերջին շրջանում։ Հայաստանում ստեղծագործելուց հենց սահմաններն են խանգարում արդեն, որտեղ ոգեբանության մեջ էլ կա, չէ, որ այդ լանդշաֆտը կապ ունի հենց քո ոգեբորի հետ։ Այսինքն մենք որ փոքր երկրում ենք ստեղծագործում, քո միտքն էլ է սահմանվել գրում արդեն անկախ քեզնից։ Դրա համար շատ ձգտում են գնալ մեծ երկր։ Օրինակ ես եթե մի պա գալիս որ ուզում գնամ, մենակ դրա համար որ աշխարհայացքս լայնանա, գնա, միտքս էլ արդեն զորանա։ Բայց հետո հետ էլ գալիս դրանացել եք եւ Եթե գնամ չեմ գա, դրա համար էլ որ Մենք դե պիտի հանգիստ լինենք այն բանով, եթե իսկապես Լևոն Շահնուր եւ էլի նման աղանդավոր գրողներ ունենք, ուրեմն մեր գրականությունը անընդհատ բաց համակարգ որպես պիտի տարածվի, թեվաց うん。